la plei malgaia christnasco. Dum mia iunagio, post la abiturienta exameno, mine estis acceptita en la altlerneio. Mi revenis el sezona laboro, sed mine trovis convenan dauran laboron. Unu monaton mi cudris tocemizoin en granda texas fabrico. Poste mi respondis ala la annonzo en magazeno cae estis dungita ciel educanto en la domo de infanoi separitai de gepatroi pro mult specai cialoi. Mi pridec, ciutage, gis dudec semain fine infanoi. Ili post la piede reveno el la lerneio de proxima villageto, devis pasigi extere ancora du horoin, scribi heimain tascoin, lerni cae legi. Vespere ili spectis televidon, nelong daure. Ni cantis, promenis ciutage, cae mi provis plenumi la tascon de respondeca persono por eduki la zorgendain infanoin. Ciam Ciam iliai gepatroi visitis miain idoin, mi sercis la cialon de tiuci situazio. Facte plei parte temis pri infanoi cun gepatroi drinculoi, au gepatroi ciui ne povis occupigi pri siai infanoi pro malsano en cancerigio, cotopo. Venis la tempo de Crisnasco ciui attendis la decidon heimene reveni, passigiti un tempon cun ge patroi. Mia surprizo estis granda, ververe multai idoi restis en la infandomo. Antaue ni ciui racontis pri niai revoi, cion ni volus vidi sub la cristnasca arbo, domi casce accetis malgrandain donacetoin por ciui infanui. Mi intense restis en la infandomo dum festoi. Mi sentis min suffice matura por plenigi la rolon de educanto cae suffice memstara por elteni tiun tempon sen mia propra multmembra familio. Ni comune vesper mangis, attendis la tempon de alveno de Jesucio, quiu alportas donacetoin al cehai infanoi. Ciam la Jesucio venis, ni ciui malpacis donacetoin, sed la infanoi ne giuisti un momenton. Poste, por mi comence necompreneble, ciui infanoi ploris. Yes, ploris, singultis char iline estis heime ce gepatroi. Ne gravas, ia in gepatroin ili havis, ui volis esti heime. Ancau orfotoncio ploris, havantane niun. Chiam mi vidis, che infanoi ne giuis donacetoin, ancau mi angoris, ploris, cae condutis ciel la infanoi, cae bedauris la masparitan tempon. Ni cijui pasigis la plei malgayan tagon de la iaro. Ne helpis montri multain ricain donacetoin, ciu infano, cae ne nur infano, besonas sian propran familion, la plei proximain homoin carain alniei animoi. Do mi fin decidis, cae ili rapide enlitigis, cae por forgesi nian malgaian staton, mi legis plurain fabeloin. Estis tempo por dormi. Mi casce caresis ciuin capoin en litoi, cae sen brue for iris. Estis tempo por mediti.